بسم الله الرحمن الرحيم وقف الطفل وحده وقصاص من حوله وجنوب www.kesselinsel.com وعيناه عزمة مصمود Najteža stvar koja će biti na sudnjem danu na vagi vjernika jeste lijep kuluk, lijepo ponašanje. Pa kako se onda možeš družiti sa čovjekom koji toga nema?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 Pa čovjek koji nosi u svojoj ruci misk, ili će te namirisati, ili ćeš kupiti od njega misk, ili ćeš osjetiti lijep miris. A čovjek koji u svojoj ruci drži kovački mjehur i puše u njega, ili će progoriti, spaliti tvoju odjeću, ili ćeš osjetiti ružan miris. Musliman mora, draga moja braćo, paziti sa kim se druži, komu je društvo i sa kim provodi svoje slobodno vrijeme. Čovjek sa kojim se družiš, kakvog je ahlaka i kakve je vjere. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga bilježi Ibn Hibban u svome sahihu i kaže šeh Albani da je vjerodostojan. Najteža stvar koja će biti na sudnjem danu, na vagi vjernika, jeste lijep huluk, lijepo ponašanje. Pa kako se onda možeš družiti sa čovjekom koji toga nema? Jedna od najvećih blagodati Allaha žel čovjeku na ovome svijetu jeste da mu podari lijepo društvo. Društvo koje će ga podsjetiti kada zaboravi i koje će ga poučiti kada ne zna. A najmanja korist koju možeš dobiti od čovjeka takvog jeste da te on neće navesti na zlo. To je najmanja korist. A kada si odsutan, branit će te u tvome odsustvu i čuvati tvoju, i čuvati tvoju čast. Za razliku od ružnog društva, koji pozivaju ljude zlu i otvaraju im svaka vrata zla. Bileži imam Tirmizi, imam Ahmed i također imam taj Alisi od Ebu Horeire. I ovaj hadis je zabilježio također imam El Kudai od Sehla ibn Sada, da je poslanik s.a.v. rekao, Ar-ređulu ala dini halile. Čovjek je na vjeri svoga brata. Čovjek je na vjeri svoga brata. Ne brata, nego prijatelja. Na vjeri svoga prijatelja. Pa neka od vas dobro pazi sa kim se druži. Morat ćeš imati nešto od njegove vjere ako se sa njim, ako se sa njim družiš. Kaže imame neovi da ovaj hadis je rodostojen, a imame tirmizi i šehalbani kažu da je hadis dobar. Kažu islamski učenjaci, nemoj se družiti osim sa čovjekom u čiji iman vjeruješ i u njegovu vjeru i zadovoljan si njegovom vjerom i njegovim ahlakom. Jer ako se budeš družio sa čovjekom koji to nema, odvešće te u svoju vjeru i vrbovaćete svome mezhebu. I došlo je u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud i bilježi ga također imam Tirmizi od Ebu Sejda Lahudrija da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao nemoj se družiti osim vjernikom. Ha. Nemoj se družiti osim vjernikom i nemoj da tvoju hranu jede osim bogobojazan čovjek. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je zabranio ovo iz dva razloga. Prvo, zajedničko objedovanje poziva na ljubav. Pa ako budeš jeo sa čovjekom koji nije vjernik, zavoljećeš ga. I tvoje će se srce spojiti sa njegovim srcem. Pa će te nakon toga odvesti u zlo ili će u najmanju ruku opasti tvoj iman i tvoje vjerovanje. Jer imate ljude sa kojima se lijepo družiti. Koji su dobri za sebe i popravljaju stanja drugih. A imate ljude koji su zli, nevaljali, koji nered po zemlji siju. Baš onako kako je opisao to poslanik sallallahu alaihi vseleme u hadisu, koga nam bilježi imam Tirmizi. I bilježi ga imam Ahmed. I Ebu šejh Rasbehani u svome dijelu Al-Azame. I drugi, sa lancem za koga kaže imam Tirmizi i šejh Albani da je vjerodostojan, kaže Allah je azza ođele stvorio Adema od svake vrste zemlje uzimajući pomalo od pregršti zemlje, uzimajući od svake vrste pomalo, pa su, kaže, došli ljudi onakva kakva je zemlja. Imate među njima crvenih i bijelih i crnih, imate grubih, imate blagih, imate dobrih, imate loših, a imate između toga. Pa kakva je zemlja, takav je došao i sin Ademo. Pa imaju ljudi sa kojima se čovjek može družiti, a imaju ljudi sa kojim mu je strogo zabranjeno da se druži. I drugi razlog, zbog čega ti je zabranjeno da jede tvoju hranu čovjek koji nije bogobojazan, jer ako ti jedeš hranu čovjeka koji nije bogobojazan, doći ćeš neminovno u priliku da ti jedeš njegovu hranu, a ne znaš odakle je njegova hrana. Je li od halal ili od haram obskrbe, pa ćeš upasti u haram i biti griješan, a možda nećeš ni osjetiti. Draga moja braćo, ljudske duše su kao kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, opisao je to najpreciznijim opisom koji može biti. U hadisu koga bilježe Buharija i Muslim od Abu Hurajre radijallahu anhu kaže: Ljudi su kao legure. Kao legure srebra i zlata. Najbolji od njih u islamu su oni koji su bili najbolji u džahilijetu i za takohu ako se pouče svojoj vjeri. I kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve opisujući ljudske duše. Kaže ljudske duše su mobilizirane vojske. Koje se od njih prepoznaju, spajaju se, približuju se jedna drugoj, a koje se ne prepoznaju, raziđu se i udaljavaju se. Šta znači ovaj hadis? Duše koje nađu zajedničko svojstvo ili jedan segment koji ih ujedinjuje, one se spajaju. Pogledajte predaju, ili poslušajte predaju koja je došla kod imama Ebu Jale, od Amre bintu Abderrahman, da je kazala, bila je u Mekki žena koja je volila da se puno šali, samo šala, šta god progovori šala, i zasmijava, i smi, zasmijava ljude. Pa kada je došla Hidžu, kada je učinila u Medinu, došla je u Medinu kod žene kao ona, ista koja je samo zasmijavala ljude. Pa kad je to čula Ajša radijallahu ta'ala, ona kaže, subhanallah, zaista su, kaže, ljudske duše opravljene vojske. One koje se prepoznaju, približuju se, a one koje se ne prepoznaju, raziđu se. Takve su ljudske duše. Pa ako sjediš sa čovjekom koji je pokvari nevaljao, u tebi mora biti svojstvo koje vas je spojilo. Kaže Malik ibn Dinar, neće se nikada spojiti dvije skupine a da nije u svakoj od njih opis druge. Ha. Svaka od njih je šta? Ogledalo drugoj skupini. Pa kaže dalje, ljudi su, vrste ljudi su kao vrste ptica. Nikada se neće spojiti dvije različite vrste. Nećete nikada vidjeti da leti jastreb sa vrabcem ili, ili vrana sa golubom ili ne znam, garvan sa... Du... Nego ptica sa pticom. Ptica sa pticom od iste vrste. Pa je jednoga dana vidio goluba sa drugom pticom. Pa kaže, subhanallah, spojili se, a nisu od iste vrste. Spojili se, a nisu od iste vrste. Da li je bio hudhud ili druga ptica, nije bitno. Kaže, spojili se, a nisu od iste vrste. Pa je promatrao, pa je nakon vremena uočio da jedna i druga šepaju. Jedna i druga šepaju, kaže, to ih je spojilo. To što šepaju, to ih je spojilo. Mora biti zajedničko svojstvo. Jer, braćo, nikada čovjek nije ušao ili rijetko da je otišao u dalalet, a da nije razlog tome ružno njegovo društvo. I nije čovjek došao upute i pokajanja i te obe i ustrajao na tome osim zbog društva sa kojim se druži.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 I nemoj svoj pogled micati sa njima da bi zaslužio ovo dunjalučke ljepote ili ovaj dunjalučki sjaj. I nemoj slijediti onoga čije smo srce zapečatili kada je u pitanju spominjanje nas. I koji svoju sla, strast slijedi i koji i čiji su postupci daleko od bilo kakve razboritosti. Pa ovdje kaže ti se strpi sa onima koji Allaha spominju. Kaže šeholislam Islam Ibnu Kesir u svome tefsiru, u tefsiru ovoga ajeta kaže strpi se sa onima koji spominju Allaha za ođel ujutro i na večer, i koji ga veličaju i koji ga mole i koji mu zahvaljuju i koji od njega traže bili siromašni ili bogati, bili jaki ili slabi. Kaže se da je ovaj ajet objavljen zbog vođa Kurejšija, koji su tražili od poslanika sallallahu alaihi wasallame da sjedi sa njima i da im ne dovodi slabiće od ashaba. Nemoj nam dovoditi, živ bio, ni Ibnu Mesouda, ni Hababa, nemoj nam dovoditi ni Sohajba, ni, ni, ni Amara, ni Bilala, nemoj nam dovoditi te slabiće. Dođi ti sami sjedni sa nama. Pa mu je to, pa mu je te, Allah te barak tala zabranio. Pa mu je zabranio. Ospir nefsake me alledine jed'une rabbehum. Ti se strpi sa onima koji su iskreni vjernici svome gospodaru. Taman ti koji te pozivaju bili velikani, velikani Kurejša. Jer kakva je korist, draga moja braća, da čovjek sjedi u društvu u kome se ne spominje uzvišeni Allah te barake o teala. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga bileži imam Ebu Davud i bileži ga također imam Tirmizi od Ebu Horeire. Ljudi koji ustanu iz Međlisa, jedno, sa jednog sjela, u kome se nije spominjao Allah kao da su ustali sa lešine magarca. I to će im biti propast na sudnjem danu. Kao da su sjedili okolešine magarca koja smrdi i koja zaudara. E takva je, takav je njihov međlis. Kakva korist od takvog međlisa? Kaže Omar radijallahu ta'ala anhu, čovjeku nakon islama nije dat bolji dar od, od dobrog brata, vjernika, od dobrog prijatelja. Od dobrog prijatelja koji će biti sa njim. Podsjetiti ga kada zaboravi, a naučiti ga ako ne zna. Jer Čemu ćete poučiti čovjek koji nije bogobojazan? Ukazat ti na zlo. Pozivat ćete onome što srdi tvoga gospodara te barake otala. I o tome nam spominje uzvišeni Allah isto na jednom mjestu u Kur'anu. Pa nam spominje razgovor između džen, dženetlija. Kaže, fe akbele ba'duhum ala ba'din jete sa'elun. Pa dođeše jedni drugima i počeše razgovarati. Ko? Dženetlije. Razgovaraju jedni sa drugima. Kale qailun minhum inni kane li qarin. Reče jedan od njih, kaže, ja sam imao jednog prijatelja, je kulu a inneke le minal musaddiqin, koji mi je govorio, kaže, za ti zaista vjeruješ? Vjeruješ? E iza mitna wa kunna turaben wa izamen, a inna le medinun, kada umremo i kada postanemo zemlja i kosti, da ćemo račun polagati? Kale helentum muttaliun, kaže, hoćete li da pogledate? Ko? Da pogledaju dženetlije njega. Gdje je sada? Jer je ovaj dijalog između dženetlija. Hoćete li da ga pogledate? Kaže Kjab, lahbar, da u dženetu imaju prozori. I kada čovjek bude htio da vidi nekoga od džehenemlija, komu je bio neprijatelj na sudnjem danu, neprijatelj Allaha za ođele i poslanika, sallallahu alaihi srme, da će moći da ga vidi kroz te prozore. Allah najbolje znao ispravnosti toga. Kaže, Hoćete li da pogledate? Fatala faraahu fi sawail jahim, pa je pogledao pa ga vidio usred džehennema. Qalet, qalet Allah in kitta la turdin. Kaže tako mi Allaha, skoro da me nisi na stramputicu odveo. Zamalo da me nisi u dalalet odveo na kome si ti. Efema nahnu bi mejitin, mi više nikada nećemo umrijeti. Illa meuteten al ula, oma nahnu bi muazzebin, osim prve smrti koji smo okušili, a nakon toga mi nećemo više biti kažnjavani. Inne hada lehu al feuzul azim, ovo je pravi uspjeh. Le misli hada fel jamel il amilun, a oko ovoga neka se trude trudbednici. Kaže imam Šafija rahimehullahu teala, da nije noćnog namaza u stihu, tako kaže, Da nije noćnog namaza i da nije druženja sa ovog obojaznim, ne bih izabrao boravak na ome svijetu. A kaže uzvišeni Allah te barak je o teala, el ahila u jaume idin ba'duhum li ba'dina duvun illa mutteqin, a toga dana žestoki prijatelji, veliki jarani će okorjeli neprijatelji jedni drugima postati osim vjernika. Molim Allaha te barake o tala da nas učini od vjernika. Allahumma ksim lana min hašijetik ma tehulu biha bejnena o bejne masijetik. O min taatik ma tubeliguna bihi džennetek. O min el jeqini ma tuhevunu bihi alejna masaibe dunja. O metijana Allahume bi esmaina o ebisarina o kuvatina ma hejtina o džalu arise minna. O džal te'rana ala men zalemena. On surna ala men adana. O la teđal musibetena fi dinina. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم بذلك والله تعالى أعلم ويقيم الصلاة Studio Keser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kelser-linz.com لا يرى عن يمينه باب يشقه مسدود